yo recordaba como te lo hacía yo mi amor Como yo a ti te daba que ya no somos nada Pero sé que te gustaba mami como es que lo hacíamos Como que rico nos chingamos Cuando yo te comía y tú gemías Le compré lo que usted quiera Supongo que te si me con te hace mi gata. Me vuelvo loco cada vez que ella la veo. Imagínate cómo baila en el pariseo. Si te gustaste mi camino, quizás si yo lo quito. te lo que me pones y esa. Ojito claro que lo liso. Mami, venga así con certeza. Le gusta el lujo, la diamante y la ropa nueva. Te te daba. Nosotros no somos nada, pero sé que te gustaba, mami. Como antes lo hacíamos, como rico chingamos Tu flow me tiene mallado desde que estás soltera. Loca, loca, parandulera. Me la cartera. Se puso más linda desde que la baby te opera. Se puso más linda desde que te opera. Como no te no vuelta por la ciudad pena. Si donde ella quiera yo la llevo a viajar. Venga, si le habla claro no se ofenda. Yo te cuido como me prenda. Va a estar con una leyenda. Mujer, yo recordaba como te lo hacía yo, mi amor. Como yo a ti te daba. Fíjate, no somos nada, pero sé que te gustaba, mami. Como es que lo amor, Como que rico no chinga.